cambio, le toca a ella. Ayer la vi perreando solita. Se ve más bonita. Ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú. Y en un estado te mandé decir que ahora tú cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quieres tirando y no caía. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba. A ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas. Le dicen la A por tiene su iPhone, su iPad, pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder. No fines de semana, de party en party. Sigue matando la cara con botella y mari. Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí. Dedicó pa' ti, decía así. Tú te has creído que te iba a llorar. salía, Si llevo tantas cadenas, no que nadie me amarre. Ah. No dejo que nadie a mí cora me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora. Ahora tú cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso que tú la llames tampoco va a contestar. Ahora ya anda solo derrumba y tú te derrumba ahora es tú porque su lágrima no valoraste. Hasta tu madre dice que no la cuidaste. el corazón te odia por lo mal que la trataste. Y si te va en la calle, seguro te saca el leo. La cogiste de pendeja, ahora tú eres su pendejo. caíste muy en la fiesta, borracho. Te mereces en tu vida todos los cachos. Y ya sabemos que tú andas mal En la vida todo se paga porque uh, fuiste un mal Para todo cambio, y un tiro 360. Se puso más rica y está puesta para la vuelta. No quiere saber de ti, te mando para la carretera, que ahora más cara está soltera. Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera. Cuando coge la borrachera, le da cono y se va Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera. Pero ya, ya, ya, Ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo no cambió, te toca ella.